Come on, Colleen, tu il traduci, no? How many guys excited to be here tonight? Cât de vă bucurați să fiți în seara asta aici? <laughs> Do I have any young men in the house that are on fire for God? Câți tineri avem aici care sunt în foc pentru Dumnezeu? Sunt înflăcărați pentru El. Are there any women in the house that are on fire for God? care îl iubesc pe Dumnezeu? Let's give Jesus a hand then. Să aplaudăm pe Isus Hallelujah. care e aici în casă. Amen. Amin. Well, I have a word from the Lord for you tonight. Eu am un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru voi. Are you ready to hear what God has to say? Sunteți gata ca să auziți ce Dumnezeu vrea să vă spună? Everybody put on your seatbelt. Fiecare puneți-vă centura de siguranță. You guys want to go for a ride? Sunteți gata ca să, să te mergem cu trenulețul puțin? Amen. Amen. Ah, you know, when, when I preach, I, I like people to talk back to me. Când eu predic, numai să ne înțelegem. Mie îmi place ca oamenii să vorbească cu mine, ok? Gotta, gotta, gotta talk ok? Deci puteți să vorbiți, să spuneți amin, așa e dacă e așa. Nu? bun? Or else what happens is I think you're, you're falling asleep. Altfel o să cred că tu, tu adormi și o să adormi și aici în față. So, amen. Deci, amin. amen. Ne-am ați înțeles? What were you saying? What were you guys saying over here? Ce, ce a spus aici? Me, I'll take it. No, were, You saying, were you saying I'll okay. take it? A spus că o, o să o primești ceea ce îți dau? I heard you guys saying saying a comment when people okay. preaching. Let, uh, I'll, I'll, I want that. I'm in on that. I'm in. Okay. I'm in. I'm in. I'm in. I'm in. Let's just amen. Okay. amen. Amen. Okay. Amen. No, I'm, in. Amen. Okay. There we go. I'm in. Either way, I'm in. Amen. All right. în <laughs> engleză, uh, amin înseamnă și... Uh, uh, uh I thought you saying I'm in, not amen. All right, amen, okay. okay. <laughs> <laughs> okay, we, we're going to do this good. <laughs> Works, huh? All right. <laughs> yeah. All right, well, I, uh, uh my name's David Argon. Uh, eu sunt David. I uh, come from Boise, Idaho. Uh, după cum ați auzit, vin din Boise, Idaho. I found out uh, last week that I was coming to Romania. Și doar cu o săptămână înainte am auzit că vin și în România. I, uh, I've been a youth pa- I had been a youth pastor for a number of years. Am fost mai mulți ani de zile pastor de tineret. And I work in pastoral ministry at our church. Și acum îs parte din echipa de pastorație la biserică la noi. I have a beautiful wife named Jessica. Am o soție superbă pe nume Jessica. And three beautiful daughters. Și trei fiice frumoase. And uh, I can't wait to tell them about this experience. Și abia, abia aștept ca să le spun ce am experimentat aici la voi. One thing that's really neat about being here Un lucru care îmi place prin faptul că sunt aici is that we might speak a different language, e că s-ar putea să vorbim în limbi diferite, but really we speak one language. dar de fapt noi vorbim o singură limbă. One spiritual language. O limbă spirituală, aceeași. The language of praise and worship. Și anume limba laudei și închinării. And when I come tonight and I sit here and worship, și când am venit în seara asta și am venit aici să mă închin, I feel like I'm right in my own church. M-am simțit ca la noi în biserică. Because I know you guys love Jesus. Fiindcă mi-am dat seama că și voi îl iubiți pe Isus. And I can feel that here. Și chiar se simte asta aici. So God wants to speak to you tonight. Așa că vreau să spun că Dumnezeu vrea să-ți vorbească în seara asta. Because when we prepare our hearts, și atunci când tu îți pregătești inima, the Lord wants to come and speak. Dumnezeu vrea să vină și să-ți vorbească. Amen. Amin. I want to talk to you tonight. Aș vrea ca să vorbesc în seara asta. about a walk that will bring a visitation. Despre o umblare care va aduce o vizitare a lui Dumnezeu, o întâlnire cu Dumnezeu. Who wants a visitation from God? Cine vrea să se întâlnească cu Dumnezeu? Să aibă o întâlnire cu Dumnezeu. The Bible says that the eyes of the Lord run all over the face of the earth. Biblia spune că ochii lui Dumnezeu caută pe întreg pământul. And they are looking. Și ei caută. For someone whose heart is turned to God. Pentru cineva care are inima ațintită spre Dumnezeu. And the Bible says și Biblia spune that God will că Dumnezeu va show himself strong se va arăta puternic in that person's life. în viața acelei persoane. And I believe that God's eyes are running. Și eu cred că ochii lui Dumnezeu chiar în seara asta caută peste voi. Across the face of the earth. Și, și de asemenea pe întreg pământul. And they fix their eyes right here tonight. Dar eu cred că astăzi Dumnezeu are ochii ațintiți asupra serii și întâlnirii de acum seara. And he wants to show himself strong. El vrea să se arate puternic în viața ta. In your life. În viața ta. Look at your neighbor. Uită-te la vecinul tău. And say in your life. Și spune în viața ta. Amen. Awesome. Amin. I'm going to pray. Aș vrea acum să ne rugăm, să plecăm capetele. Father, in the name of Jesus, Tată, în numele lui Isus, we've come to you tonight am venit înaintea ta în seara asta to seek your face. să căutăm fața ta. We want to hear you. Chiar vrem să auzim glasul tău. This is not about a man, nu e vorba despre un, un, un om, but it is about Jesus. ci e totul despre Isus. We want your Holy Spirit în seara asta te vrem, Duhule Sfinte, to come and touch our hearts. vino și atinge-ne inimile noastre. So right now we open our hearts to Chiar acum ne deschidem inimile ție. Come and touch us, oh God. Vino și atinge-ne, Doamne. Schimbă-ne, Doamne. Let Let us never be the same. Doamne, să nu fim niciodată la fel. In the name of Jesus. În numele lui Isus m-am rugat. Amen. Amin. Hallelujah. Hallelujah. All right, well we're going to talk tonight about walking with God. Astăzi vreau să vorbesc cum anume trebuie să umblăm cu Dumnezeu. We call our Christianity our walk with the Lord. Uh, noi în state avem o frază care spune creștinismul este o umblare cu Dumnezeu. When I give my life to Jesus, când eu mi-am dat viața mea lui Isus, I start my walk with God. Am început umblarea mea cu Dumnezeu. God and us walking together. Eu și Dumnezeu umblând împreună. Now tonight I'm talking to you about a walk. În seara asta vreau să vorbesc despre o umblare that will bring God's visitation. care va atrage uh, viz o, o vizită din partea o întâlnire uh, din partea lui Dumnezeu. Now my wife Jessica, Sfi, uh, soția mea Jessica, she loves to take walks. Îi place foarte mult să ne plimbăm. How many of you guys are single? Câți dintre voi încă nu sunteți căsătoriți? Everybody. Oh. <laughs> How many of you guys want to get married? Câți dintre voi vreți să vă căsătoriți? <laughs> okay. All right, I'm talking to the right group of people. Se pare că vorbesc la persoane potrivite. Well, my wife likes to go for walks. În fine, soția, soției mele îi place foarte mult să ne plimbăm. And the Bible tells us that God wants to go for a walk with us. Și Biblia chiar spune că și lui Dumnezeu îi place ca să meargă la o plimbare cu noi. When you read through the Old Testament, când citești în Vechiul Testament, you find that great men of God, găsești că oameni mari ai lui Dumnezeu They walked with God. Au umblat cu Dumnezeu. In Genesis it says that Enoch walked with God. În, în Genesa aflăm că Enoch a umblat cu Dumnezeu. The Bible also says in Genesis În Genesa de asemenea spune Biblia that Noah walked with God. Noe a umblat cu Dumnezeu. And the Bible also says that Abraham de asemenea, tot Biblia spune în tot în Genesa că Avram a umblat cu Dumnezeu. He walked with God. El a umblat cu Dumnezeu. Isaac and Jacob walked with God. Isaac și Iacov au umblat și ei cu Dumnezeu. David walked with God. David a umblat cu Dumnezeu. And God wants his people today to learn the walk with him. Și astăzi Dumnezeu vrea ca tu să înveți cum să umbli cu el în fiecare zi. The problem that I see in the church today Problema care eu văd în biserică astăzi is that Everybody says they walk with God. E că mulți spun că, ah, eu umblu cu Dumnezeu, da. Yeah, I'm walking with God. Oh yeah, da. Cu Dumnezeu, da, sigur, sigur. And this was the problem in Jesus' day as well. Și asta era problema și în ziua, zilele lui Isus. There was many people that said I walk with God. Erau mulți care spuneau pe vremea lui Isus, ah, și eu umblu cu Dumnezeu. Because they don't understand what walking with God really means. Dar ei de fapt nu înțelegeau ce înseamnă cu adevărat să umbli cu Dumnezeu. Because when a generation truly walks with God, Fiindcă dacă o generație întreagă alege să umble cu Dumnezeu, it brings about God's visitation. A, a, aduce uh, viz, vizita lui Dumnezeu. Atunci Dumnezeu vine și se întâlnește cu astfel de generație. And I want to read you a story tonight. Aș vrea ca să vă citesc uh, o povestire în seara asta. In the book of Luke. Uh, adică o relatare reală ce a avut loc în cartea Luca. God has spoke the story deep into my heart. Și Dumnezeu mi-a uh, mi-a revelat ce, ce se întâmplă în această întâmplare chiar în inimii mele. When Jesus was coming uh, into Jerusalem. Când Isus intra în Ierusalim. It says in Luke 19:41. Și în Luca 19 cu 41 spune Now as he drew near he saw the city and he wept over it. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Isus a plâns. And here's Jesus. Isus. How many people want to serve Jesus? Câți dintre voi vreți să slujiți pe Isus? It says that he saw the city. Și Biblia spune că Isus a văzut cetatea Ierusalim. And he began to cry. Și a început să plângă. And the reason why he was crying. Motivul pentru care el plângea was because everybody in that city e că fiecare persoană din acel oraș they said I walk with God. Spuneau, oh, noi umblăm cu Dumnezeu." But really, really they, didn't, they did not walk with God. Dar ei nu umblau cu Dumnezeu. And Jesus knew that. Și Isus știa asta. And so he started to weep. Și Isus a început să plângă. And sometimes I think of our generation. mă gândesc la generația noastră. And I can see Jesus weeping. Și parcă îl văd pe Isus cum plânge. Because he's looking for young people. El caută tineri who want to walk with him. Care chiar doresc să umble realmente cu el. Who want his presence in their life. Care chiar doresc ca prezența lui să să locuiască în viața lor. Who are willing to turn their back on the world. Care sunt gata să întoarcă spatele lumii. who are willing to turn their eyes to heaven și sunt gata să ațintească privile spre cer and willing to serve Jesus with everything that's within them. și sunt gata să slujească pe cu tot ce este în ei. That's the kind of life Astfel este viața that is a walk with God. Care e definiția unei umblări adevărate cu Dumnezeu. And that's the kind of life. Și asta este viața. That the fire of God will come upon. Peste care va veni focul lui Dumnezeu. And we will see God's visitation in our generation. Și vom vedea cum Dumnezeu se întâlnește și vizitează pământul uh, în, cu, uh, în mijlocul acestei generații. So it says that Jesus is weeping over the city. Așa că vedem cum Isus plângea datorită orașului. Verse 42 says, Versetul 42 spune, If you had known even you, dacă ai fi cunoscut și tu, especially in this your day, măcar în această zi, the things that make for your peace, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, but now they are hidden from you. Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Every person has a chance. Fiecare persoană de aici are o oportunitate. To be a part of the visitation of God. Ca să fii și tu întâlnit de Dumnezeu. These people in the Bible had their chance. Acești oameni din Biblie au avut o șansă. And the Bible says they missed their chance. Și Biblia spune că ei și-au au pierdut șansa lor. They thought they were walking with God. Au crezut că ei umblă cu Dumnezeu. And God walked right by them. Dar Dumnezeu era departe de ei. And they missed their day. Și ei au pierdut acea oportunitate, acea portiță care li s-a deschis. Who in this room Cine din sala asta does not want to see Romania miss its day? Uh, n-ar vrea ca să vadă România pierzând ocazia, oportunitatea ei de a avea o întâlnire cu Dumnezeu. Câți voi n-ați vrea să vedeți uh, uh, a pierdut această oportunitate. Salem youth, do not miss your day. Aș vrea să vă încurajez, tineri de la Salem, să nu cumva să pierdeți ziua și oportunitatea care Dumnezeu vă pune în față. The, the way we don't miss our day și modul în care nu vei pierde acea oportunitate is we walk the walk. este să, dacă vei umbla acea umblare cu el, cu adevărat. And not just talk. Și nu numai vorbe, bla bla. He says in verse 43. Spune în versetul 43, mai departe. For days will come upon you. Vor veni peste tine zile. When your enemies will build an embankment around you. Când vrăjmașii tăi te vor înconjura. And surround you and close you in on every side. Cu șanțuri te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. And level you and your children. Și te vor face una cu pământul. To the ground. Pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău. And they will not leave in you și nu vor lăsa în tine one stone upon another. Piatră pe piatră. Because you did not know the time of your visitation. Pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. The way we prepare our hearts for God's visitation. Modul în care poți tu să pregătești inima ca tu să ai o întâlnire reală cu Dumnezeu. Is we truly walk with Him. Este să umbli cu El zilnic. Now I have a wife at home. cum v-am zis, am o soție acasă. And she loves to walk with me. Și ei îi place foarte mult să se plimbe, să mergem prin parc împreună. Now, how would my wife feel? Cum s-ar simți soția mea? If my heart was not loyal to her while I was in Romania. Dacă inima mea n-ar fi loială ei, credincioasă ei, cât timp aș fi aici în România. She would she would feel very hurt. S-ar fi s-ar simți rănită, normal. And what's happening in this passage? Și ce ce se întâmplă în acest pasaj de fapt? is Jesus is very grieved. E că Isus este pur și simplu afectat ră, ă, grav because his bride, the church, datorită faptului că mireasa care reprezintă biserica lui oamenii lui, they say they walk with him. Ei spuneau că umblă cu el. When really they're walking with the world. Când de fapt ei umblau mână în mână cu lumea. They're walking with entertainment. Ei umblau uh, mână în mână cu divertisment. They're walking with lust. Mână în mână cu poftă pride, mândrie, gossip, uh, bârfă, slander, uh, și alte alte păcate. And they they come to church. Și vin apoi la biserică. And they lift their hands. Oh, și ridică mâna. Hmm. But they don't walk with God. Dar ei nu umblă cu Dumnezeu. At home. Acasă. And God, before he will visit, și Dumnezeu, înainte să aibă o întâlnire cu cineva sau o generație, needs to walk into your home. El vrea ca să vină prima dată în casa ta. It needs to touch your heart. Și vrea să atingă inima ta. Because if God can touch your heart, dacă Dumnezeu poate atinge inima ta, He can touch this church. El atunci prin tine poate să atingă mai mulți. And if God can touch your heart and this church, și dacă Dumnezeu poate să atingă inima ta și inima acestei biserici, then He can touch this nation. Apoi poate să atingă o națiune întreagă. How many of you guys want God to do that? Câți dintre voi ați vrea ca Dumnezeu să facă asta? Amin. So we're going to know the time of our visitation. Așa că ar vrea să nu pierdem oportunitatea și acea întâlnire care o putem avea cu Dumnezeu. It goes on to say in Merge mai departe 45, și spune în, în versetul 45. Then he went into the temple în urma a intrat în templu and began to drive out those who bought and sold in it. Și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Saying to them, și le-a zis, It is written. Este scris. My house casa mea shall be called se va chema a house of prayer. O casă a rugăciunii. But you have made it a den of thieves. Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. See now when Jesus was crying. Când Isus plângea, he now goes into the source of the problem. Merge apoi direct la sursa, la rădăcina problemei. And he's saying this is why I am crying. Și, a, și el ne spune de fapt de asta plâng eu. Because my house Fiindcă casa mea is not being the people nu este să fii oameni that they are supposed to be. Uh, în casa mea oamenii nu sunt ce ar trebui să fie. So the Bible says Jesus came into his house. Biblia spune că el a venit în casa lui în templu. And the Bible says that he turned over the tables. Și Biblia spune a răsturnat toate mesele acolo. And he turned over people's chairs. Și scaunele oamenilor. And he made a whip and he drove people out of the house. A făcut un bici și i-a, trimis pe toți afară din casa lui, din templu. And he said it is written. Și apoi a spus, e scris. My house is a house of prayer. Casa mea se va numi o casă de rugăciune. My house is a place where we walk. Casa mea trebuie să fie locul în care noi umblăm împreună. Where we, where God, where God and His people are one. Unde Dumnezeu și oamenii lui sunt una. Not two different things. Nu două lucruri diferite. One purpose. Un scop living for God with all of your heart. Și anume, with, un popor care trăiește pentru Dumnezeu cu toată inima with, lor. With all of your soul. Cu toată cu tot sufletul tău. And these people because they missed their day. Și acești oameni fiindcă și-au pierdut oportunitatea. Jesus then goes into the church. Isus apoi merge în biserică. And he does what a young person should have done. Și el face ceea ce un tânăr ar fi trebuit să facă. And he turns over those tables. Uh, el întoarce toate acele mese. And what God wants to do here tonight și ce, ce vrea Dumnezeu să facă chiar în seara asta aici is he wants to turn over anything in our life that's not from him. El ar vrea ca să întoarcă pe dos orice în viața ta ce nu, nu urmează pe el. And he wants to come in. El ar vrea să vină înăuntru. And make you a house of prayer. Și el vrea să pune lucrurile în ordine și te facă pe tine o casă a rugăciunii. Make you people that walk with him. Să te facă pe tine o persoană care chiar umbli cu el. In sincerity. În sinceritate. In honesty. În onestitate. In love. În, în dragoste. And being truly his. Și chiar să fii în totalitate a lui. When I was a young when I was a young man. Când eu eram mai tânăr. Uh, some friends and me. Uh, niște prieteni și împreună cu mine. We found got some money, some lei. Am găsit niște bani. And uh, we made counterfeit money. Și am făcut bani falși. Am tras la xerox. Counterfeit lei. Ok? Am făcut niște bani falși, noi. Made copies of lei. Am făcut copii xerox după ei, după bani. And, and we would buy pizza și at school. mergeam la școală și cumpăram pizza. With the fake money. Cu banii ăștia falși. Now that money wasn't the real money. Acum banii aia nu erau reale. And I got in trouble. Și în cele din urmă m-au prins. Because of that. Din cauza asta. And the Bible says. Și Biblia spune. That the wheat and the tares grow together. Că uh, uh, neghina și cu uh, spicul cresc împreună. And that a lot of times de multe ori uh, uh, într-un anumit loc There's counterfeit things in our heart. Există în viața noastră și lucruri bune, dar și lucruri false. But the Bible says when Jesus comes back, Biblia spune însă când Isus va reveni din nou, that he's going to separate the the fake and the real. El va pune deoparte lucrurile false de cele adevărate. And he'll say this one's real. Și va spune ăsta e real. This one's fake. Asta e fals. This one's real. Asta e adevărat. This one's fake. asta e falsă. God's after our hearts. Vedeți, Dumnezeu în întreaga Biblie spune că e după inima noastră. He's after a generation's heart. El vrea inima ta și inima generației noastre. And I want to give you just a couple of points și aș vrea numai ca să-ți dau câteva idei on how to walk with God. Cum anume practic să umbli tu cu Dumnezeu. Because we don't want to miss our visitation. N-aș vrea ca să pierdem întâlnirea noastră cu Dumnezeu. So, number one. numarul 1. I'm going to walk the walk. Eu voi umbla umblarea. Matthew 15:8 says Matei 15 cu 8 spune These people draw near to me with their mouth. Oamenii aceștia se apropie de mine cu gura lor. And they honor me with their lips. Și pe buzele lor uh, ci că mă cinstesc. But their heart is far from me. Dar inima lor e departe. So if I'm going to walk with God, dacă tu vei umbla cu Dumnezeu, I have to let my mouth trebuie să lași gura ta and my feet și picioarele tale work together. Să lucreze împreună, să fie același lucru not say something with my mouth. Nu adică spui ceva cu gura ta. But then do something else with my și după aia, uh, fac, faci altceva. That's what you have to do to walk with God number one. Asta e ce trebuie în primul rând să faci dacă vrei ca adevărat să umbli cu Dumnezeu. That's called holiness. Și asta se numește sfințenie. That's called being real with God. Să fii o persoană reală cu Dumnezeu. So many people go to church. Mulți oameni merg la biserică. They do good things. Fac lucruri bune. They're, they're nice people. Oameni chiar drăguți, mă. But their mouth doesn't match what's in really their heart. Dar gura lor nu arată clar ce este în inima lor. And at home they're different than they are. Acasă sunt complet diferit decât la biserică. So we're gonna walk the walk. Dar noi vom fi diferiți. Noi not, vom umbla umblarea. Not talk the talk. Nu doar să bla bla. Look at the person next to you and say don't do this. Uh, spune, uite la persoana de lângă tine și spune fără bla bla. The other thing that we do when we walk with God. Al doilea lucru care trebuie să-l faci dacă chiar vrei să umpli cu Dumnezeu, numărul 2. Number two is that we talked with God in prayer. Este să vorbești cu Dumnezeu în rugăciune. We commune with him. Adică ai ai o părtășie cu el. When I walk with my wife, când eu mă plimb, merg la plimbări cu soția mea, we talk. Vorbim. I talk to her, I share my heart with her. Uh, vorbesc, îi spun ce e în inima mea. And people that walk with God, oamenii care umblă cu Dumnezeu, they talk to God. La fel, ei vorbesc cu Dumnezeu. One thing that I encourage every young person to do. Un lucru care vă încurajez pe toți să faceți. And old people. Și cei în vârstă. Have a secret place of prayer. Aș vrea ca să ai un loc al tău secret a între, place în, where you go al rugăciunii. Every day. Un loc în care zilnic mergi și te rogi și vorbești cu Dumnezeul tău. And you talk to God. Și vorbești direct cu El. Because that's what prayer is. Asta e rugăciunea adevărată. It's something you do in your heart. E ceva ce faci în inima ta. Not something that we just do at church. Nu e ceva ce doar faci la biserică să părem spirituali. Coming to prayer at church is wonderful and you should do it. Să a veni la întâlniri de rugăciune la biserică e super și ar trebui să faci. But coming to prayer at church should be reflection. Dar a veni la rugăciune la biserică ar trebui să fie o reflexie of what's happened in your closet at home. A ceea ce s-a întâmplat întreaga săptămână, în fiecare dimineață la tine acasă. In the secret place. În locul tău, al tău și cu, al, și lui Dumnezeu, secret. And you will not miss your day of visitation. Și dacă tu vei umbla și vei trăi zilnic în rugăciune, nu vei pierde acea întâlnire cu Dumnezeu. If you develop that relationship dacă with God. Dacă tu dezvolți zilnic o relație cu El. In the secret place. În acel loc al tău. Because Psalms, ascuns, spune Biblia. Psalms 91 says. Psalmul 91 spune that the secret place is where the Most High dwells. E că acel loc de ascuns este unde cel prea înalt trăiește, locuiește. And so when I go to the secret place, când eu mă duc în odaia mea de rugăciune, I walk with God. Eu acolo umblu cu Dumnezeu. And I talk with God. Eu vorbesc cu Dumnezeu. And I tell God my heart. Îi spun ce pe inima mea în ziua respectivă. I tell him my sin. Îi spun păcatele mele, mărturisesc. I tell him the thoughts that I've had that were wrong. Îi, spun despre gândurile care le-am avut și care îmi dau seama că sunt greșite. Tell him my struggles. I îi spun lucrurile cu care mă confrunt. I pour out my soul before him. Pur și simplu întorn sufletul meu înaintea lui. And when I do that, și când faci asta, it takes out the fake, ia orice lucru fals din inima ta, din viața ta. Makes me real. Și mă face din nou o persoană reală. I don't have to come to church and smile. Nu, nu trebuie să vin la biserică și ce, ce, ce. But really inside I'm not right. Când înăuntru meu îți varză. When I take a walk with my wife, când uh, mă plin cu soția mea, She knows if if I'm right. <laughs> Ea știe dacă sunt ok She sau nu. Says, What's wrong with you? Mă simte imediat. Ă, mă întreabă, Talk oh, ce cu tine? Hai, spune ce ce pe inima? thinking about? La, la, la ce te gândești, What's on your heart? Ce e pe inima ta? That's what God wants to do with you. Exact asta vrea și Dumnezeu să facă cu tine. He wants your heart. El vrea inima ta. So number one, numărul unu. you're gonna walk the walk. Vom umbla umblarea. Number two, you're gonna to talk doi, the talk. Vei, Or, sorry, vei, number two, you're gonna pray. Vei, te have vei ruga. communion with God. Vei avea o întâlnire cu Dumnezeu. Psalm 62, 8 says, Psalmul 62 cu 8 spune, Trust in him at all times. Încredete în el tot timpul. Pour out your heart before him. Varsă-ți inima înaintea lui. God is a refuge for us. Dumnezeu e un refugiu, o cetate de scăpare pentru noi. One thing I can promise you. Un lucru care vă pot promite. Is that if you are going to see God's visitation. Dacă vrei să ai o întâlnire reală cu Dumnezeu. It's going to take all of you guys. Va necesita ca toți. Spending time with God in prayer. Să petreceți timp cu Dumnezeu în rugăciune. And talking to God. Să vorbiți cu el. Because God won't visit. Dumnezeu nu va, va nu va veni și va vizita, va avea o întâlnire. A people whose hearts aren't turned toward him. cu oameni care n-au inima întreagă întoarsă lui. So we need to turn our hearts to God in prayer. Așa că trebuie să-ți dai inima ta în rugăciune lui. Another thing that we number three. Numărul trei. ce trebuie să faci? When I walk with my wife. Când eu umblu cu soția mea. I listen to her. Eu o ascult pe ea. This is what we do with our relationship with the Lord. Exact la fel, facem și cu Dumnezeu. We listen to what he says. Ascultăm ce spune el. He tells us how to live in this book. El ne spune cum anume să trăim în cartea asta. Every day you should read your Bible. Zilnic ar trebui să citești Biblia. If we don't read our Bibles every day, dacă nu citești Biblia zilnic, and we're not preparing for God's visitation, și nu ești pregătit ca să ai o întâlnire cu Dumnezeu, and Jesus is going to stand over Romania, și Isus va veni și va vizita România, and he's going to cry, și apoi va plânge. Because his people won't listen to him. Pentru că oamenii lui nu, nu, nu sunt gata, nu recunosc cuvintele lui. And the whole time, și în tot acest timp, they're playing church. Ei doar se joacă de-a biserica. But but they're, but they're not real with him. Dar nu nu nu real cu el. And so he can't visit us. Așa că el nu te poate vizita în starea asta. This is why in the Bible you read about miracles. De aceea citești în Biblie despre minuni. You read about the power of the Holy Spirit. Citești despre puterea care există datorită Duhului Sfânt. You read about massive amounts of people being saved. Citești despre mii și mii de oameni cum au ajuns să-l cunoască pe Dumnezeu. But then we don't see that when we come to church. Dar apoi când vii la biserică de astăzi nu vezi lucrurile astea. But we're gonna see that when we come to church. Deci, eu cred că vom vedea asta când vom veni la biserică. Because Jesus has not passed us by yet. Fiindcă Isus încă n-a trecut pe lângă noi. And he's preparing a bride for himself. Și el pregătește o mireasă pentru el însuși. That will be ready for his visitation. O mireasă care va fi gata pentru acea Do întâlnire. Do you want to be ready for God's visitation Vrei să fii gata pentru acea întâlnire reală cu Dumnezeu? Do you want to hear what he has to say to you? Vrei ca ori de câte ori el vine, tu să auzi ce vrea el să spună then the word of the Lord for you is tonight. Cuvântul lui Dumnezeu pentru tine în seara asta este. We need to be real with God. Trebuie să fii real cu Dumnezeu. We need to get rid of those counterfeit bills. Trebuie să scoți afară acele acele bancnote false. Because unlike those pizza pizza vendors. Okay. Fiindcă nu ca și acele chioșcuri de pizza la care eu mergeam la școală. Jesus won't take counterfeits. Isus el recunoaște falsul de adevăr. He sees it. He says no. Va vedea și va spune That's oh, not real. <laughs> Știu că asta nu e real. I don't take that money here. Nu primesc astfel de bani aici. I want the real deal. Vreau lucrurile adevărate. How many of you guys want to please Jesus with your life? Câți dintre voi vreți cu adevărat să fiți pe placul lui Isus cu viețile voastre? I want to please him. Și eu vreau la fel. I want his visitation. Și vreau el să mă întâlnească ori de câte ori vrea să mă întâlnească. In my life. În viața mea. About eight years ago, Acum 8 ani, I had come to this place in my life where I was tired. Am ajuns în, în acest of hearing, în acest loc în viața mea încât eram, eram obosit. Of hearing everybody talk about God. Să tot auzeam oamenii vorbind despre Dumnezeu. And even myself talking about God. Și eu tot și eu vorbeam ca și ceilalți despre Dumnezeu. But no one living for God with their heart. Nimeni nu trăia în jurul meu cu adevărat pentru Dumnezeu. And I came to the place in my life. Am ajuns în acel moment în viața mea. Where I said, God, I'm either going to live for you. Și încât i-am spus lui Dumnezeu în acel moment, Doamne, ori trăiesc pentru tine. And jump into it with everything that I have. Și dau tot ce am în mine. Or it's not worth it. Ori mai bine, știi ce, las baltă totul. Because Jesus wants all or nothing. Fiindcă știi ce, Dumnezeu vrea totul sau nimic. I heard someone say one time that serving God doesn't cost very much. Uh, am auzit pe cineva că spunea că a sluji pe Dumnezeu, nu te costă așa mult. It just costs everything. Și te costă de fapt totul. Because Jesus wants to walk with you. Fiindcă Isus vrea să umble cu tine. But Jesus doesn't walk with people who don't walk with him. Dar Isus nu e gata să umble cu oameni cu două inimi uh, uh, și care nu vor chiar adevărat să umble cu el. We just got a dog at my house. Tocmai am, avem, ne-am cumpărat un câine la noi acasă. Her name is Annie. Uh, și e femelă și se numește Annie. <laughs> and she, we take her on a walk with us. Uh, vine și ea cu noi uh, <laughs> când mergem la plimbările acelea. And the first walk that I tried to take her on, prima dată când am mers cu ea de lesă, she pulled back and she resisted. Uh, nu a vrut să vină cu noi. And she would not move. Nu a vrut să se miște de acolo, a vrut and să I, rămână acolo direct. I had that had her on the leash. Și aveam într-o lesă. And I had to jerk her. Și trebuie să o trag. The whole time I had to jerk her. My, my wife and kids were saying, "No, no, don't jerk her." Și <laughs> uh, soția mea și copiii mei mi-au spus, "Nu, oh, nu, nu trage, tati, nu, nu, nu." <laughs> But I said, no, I have to teach her to walk with us. spus, a, ah, trebuie să o învățăm să umble cu noi. Nu, I'm not going to have a rebellious dog. Nu o să am un câine rebelios. <laughs> and if she's not going to listen, then she can stay home. Dacă nu vrea să mă asculte, mai bine stă atunci acasă. And that's how God is. Așa e și Dumnezeu. He wants you to walk with him. El vrea ca tu să umbli cu el. But in heaven, dar în cer, I heard someone say, am auzit odată că cineva spunea, there is only volunteers. Uh, doar voluntari acolo. Nobody gets kidnapped. Nimeni nu este uh, nu este furat de acasă. God doesn't drag people on a leash. Uh, Dumnezeu nu îi va trage pe oameni. No, hai acum, mai slujește-mă. Now Jesus is working with us. Nu, el lucrează împreună cu noi, and He's praying, el se ruga, roagă. And he's preparing a bride. Și el pregătește soția, uh, uh, mireasa lui that will be ready for his visitation. Biserica lui care va fi gata pentru acea And I, întâlnire cu el. I believe that right here in this youth. Eu cred că în acest tineret. You guys are preparing your hearts. Voi vă pregătiți inimile. And you guys have a great spirit here. Și aveți un duh frumos. And aici. God's doing a good work. Și Dumnezeu face niște lucruri faine în mijlocul vostru. But I think that God's speaking to some of us tonight about Eu our heart. Cred că Dumnezeu ne vorbește astăzi, la mulți dintre voi vă vorbește despre inima noastră. I like you to bow your head. Aș vrea acum să închidem ochii. Am vrea să ne rugăm. Lord, right now we come to you. Doamne, venim înaintea ta chiar acum. Please everybody close your eyes. Haideți toți să închidem ochii. Lord, we just come before you. Venim înaintea ta. And we want to be real with you tonight. Și Doamne, vrem să fim real cu tine seara asta. We don't want to be fake anymore. Ne-am săturat să fim niște falși. We don't want to have any hypocrisy in our life. Nu vrem să fim niște ipocriți. We want to be true. Vrem să fim reali, adevărați. We want to be real. Vrem să fim reali. And we want to walk with you. Și vrem să umblăm cu tine. We examine ourselves right now, Lord. În momentele astea ne examinăm maybe, pe noi înșine. Maybe there's areas in our life where we just talk. Poate sunt domenii în viața noastră care but doar vorbim. But we don't walk. Dar, dar nu, nu facem ce spunem că ar, ar trebui să facem. Maybe we've never even talked to God in prayer. Poate că niciodată n-am vorbit cu Dumnezeu în rugăciune. Or maybe our prayer life is struggling. Sau poate că viața noastră de rugăciune merge în jos. Maybe the Bible's boring. Poate că pentru tine până acum Biblia e plictisitoare. Maybe you have a hard time reading it. Și ți greu să citești. But God wants you to walk with him tonight. Dar Dumnezeu vrea ca tu să începi să umbli cu el în seara asta. And I'd like everybody right now just to stand to your feet and lift up both hands to heaven. Aș vrea acolo unde este ridici în picioare și aș vrea să ridici mâinile tale spre cer ca să de, de predare. Right now. Aș vrea ca să te predai lui Dumnezeu chiar în momentele astea. Tell him that you love him from your heart. Spune acolo unde ești cât de mult îl iubești pe el. Tell him that you want to be real with him from your heart. Spune că vrei să fii o persoană adevărată, o persoană reală, să ai o re relație reală cu el. Tell him that you want to walk with him. Spune, Doamne, vreau să umblu cu tine. Father, I pray right now as we lift up our hands. Tată, mă rog chiar acum în timp ce avem mâinile ridicate. That you would look down from heaven. Uită-te tu din ceruri. And you would see a people. Și ne mă rog ca să vedem o niște oameni. Whose hearts are before you. Care inimile lor sunt ale tale. That we would not miss our day. Ca noi să nu pierdem acea zi. We want a visitation from you, O God. Vrem să ne întâlnim cu tine, Doamne. We want to see your power in our church. Vrem să vedem puterea ta la lucru în mijlocul nostru. We want your presence to be known here, God. Vrem ca prezența ta să fie fie totdeauna palpabil în acest loc. Ne întoarcem inimile spre Tine, Doamne. We ask that you would forgive us. Și cerem, iartă-ne. For being fake. Că am fost ipocriți. For not spending time with you. Că n-am petrecut timp cu tine. For not spending time in your word. Că n-am petrecut timp în cuvântul tău. For being counterfeit in any way. Că am fost falși în orice variantă. Come and cleanse us tonight, Lord. Vino și curăță-ne în seara asta, Doamne. Wash our hearts, God. Schimbă-ne inimile. Make us the real deal, Lord. fă-ne persoane adevărate.